Ви благодарам на учеството во утринските стихови. Е, сега доаѓаме до втората глава од и ти можеш да одиш по вода. Но предходно забориви да ви кажаме еден момент од првата глава, минатиот пат, спомнавме и кажавме, констатиравме дека како што Петар го направил невозможното, а невозможно е да се оди по вода, така е невозможно и ние самите да го совладаме креот, тоа го кажавме. Ниту пак е, не, и е невозможно да го држиме законот самите, свои собствени сили. Но, она што е невозможно, за нас, како и за Петар или за било кој човек, да чекори по површината на водата, тоа се коси со сите закони, поготово на хидродинамика законот, за Господа се е можно. И старите египтјани, преку хироглифите, изразувајќи го невозможното, токму така го изразувале, преку цртеж, кај што човек чекори по површината на водата. Много интересно. Но Петар токму тоа го направил, затоа што сепак имал вера. Еве вечерва продолжуваме, ќе видиме што следи понатаму. Знаете дека Исус, односто еве, Петар вели, Господе, ако си ти, нареди ми да дојдам при тебе по водата. Дори во самото негово барање се кажува дека тоа е наредба. Петр вели, нареди ми. И Исус му вели, дојди. Значи, Исусовиот одговор на ова Петрова молба не бил дозвола, туку наредба. Дојди. И Петр зачекува по водата. Пазите, само дојди, кратко и јасно, не кажал ништо повеќе Исус. Имаме вакви ситуации повеќе во Библијата, Значи, Исус тука не го уверува Петра со зборови дека да, на вистина, ке за чекориш, те држи водата, нема да потонеш. Не, само дојди му рекол. И дали требало на вистина вера од Петрова страна во оваа ситуација? Замисли си се, еве да ви рече некој. Еве, нека е тоа и Господ, лично. Вистина треба да имате вера. И да ви рече, дојди, дојди за чекори по водата. Би сакал да нема само чисто поради снимката, коментари. Значи, дали вие би зачекориле? Туку така. Откаде му е сигурноста на Петар? Значи, да се отповика само на наредбата Христова дојде. Да истапи, значи, од коработ и да зачекува. И како е потребна вера тук? Често пати Бог постапува така и со нас не ни ги објаснува подробностите, доека не повикува. Еве, ситуација имаме во Библијата. На е, Аврама му вели, земи го својот син, својот единец Иса, кој го любиш, и отиде во местноста Мореја и пренеси го таму како жртва паленица на ридот, што ќе ти го покажам. Дали Господ го уверувал Аврам дека не, нема Исак сепак да а, биде заклан, туку јас ќе ти обезбедам замена, не, му рекол, оди и принеси го. Но Аврам имал вера. Имал вера и во Воскресение, знаеме, сме читали коментари. Или е случај во Матеј четврта глава. Ако го одеше по Галилејското море, ги виде двајцата брака Симон, наречен Петар и брата му Андрија, дека фрлаат мрежа во морето, со што беа рибари, па им рече, дојдете по мене и јас ке ве направам рибари на луѓе. И тоа беше се. <laughs> Или ситуација во Матеј 9.9, а кога Исус си одеше од таму, виде еден човек по име Матеј, како седи при митницата и му рече следиме. Само два збора. Или со години фатени од човек, дневно го донесувале во Витезда, и наводно, нели, која ќе се разбранува водата, ако тогаш има некој кој да го внесе, тогаш ќе проводи. И кога Иисус го виде како лежи во Јован пета глава, и кога узна дека веќе долго боледува, му рече, сакаш ли да оздравиш? Болниот му одговори, Господи, немам човек да ме спушти во бањата, кој ќе се разбранува водата, а додека дојдам јас, друг слегува пред мене, токму поради хендикепот, не можам да стигнам прв. И Исус му вели, стани, подигни ја својата постела и оди. И току. Па и ова е невозможно за оваков човек кој што е фатен толку година. И потоа се чини како Исус да заменало таму, затоа што нели фатениот кога станал, го барал Исуса. Случајот со Савле, односно Павле, кога на својот пат му се приближи на Дамаск, оденадеж го осветли светлина од небото, овој во дела 9 глава, И падна на земјата и чу глас, кој му рече, Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој рече, кој си ти, господине? А тој рече, јас сум Исус кого ти го гониш, тешко е за тебе да се риташ против Бодево. Стани и влези во градот и ке ти се каже што треба да правиш. Потоа немаме баш многу подробности околу сето тоа. Значи, во секој од овие случаи Исус оставил простор на поединецот, да соработува, покажувајќи вера. Ајде со мене, следиме мене, остави рибите, остави занајето твој, следете ме. Има ветил Исус дека ќе имаат плата, дневница, ништо тоа. Како ќе обстанат? Значи, во случајот на Петар и на Андреја, неговиот брат, Значи, гледајќи, вели, површно, Господ не направил никаков посебен напор да им го олесни патот на своите стимпеници. Тој со зборови не му дал на Петар никакво сведоштво дека ќе може да оди по водот. Не му дал наврамо никаква гаранција дека нема да мора да му го одземе животот на својот синисак. На Петар, на Андреј, на Матеј, е, тоа кажавме, не им ветил никакви примања. И Значи, едноставно оставил простор да сите овие покажат вера и да тргнат, да дојдат. Неговата наредба дојди, следиме. Таа заповед и денеска и нам ни се, таа наредба денеска и нам ни се упатува. Ја слушаме. Можеме да слушаме преку проповед, преку своје лично проучување на Библијата и така натаму како што вели овде писателот, таа одзвонува во нашата внатрешност, делувајќи преку совеста, преку тој силен, но сепак тивот глас. А ние како и Аврам, и Петар, и Андреј, и Матеј, и Фатениот, и Павле, мораме да послушаме, да излеземе од коработ и да зачекориме по површината на водата. Да го направиме невозможно. Ако можел Петар, јас минатиот пат кажав, ако можел Петар, оној Петар, кој што знаеме каков бил, Тош можам и јас, можам и сите ние. Што е Петар нешто повеќе од нас? Значи, Господ бара вера, Господ бара преданост, Господ бара послушност. И дали има разлика во овие три? Вера, преданост, послушност. Ќе видиме дека нема Верата, преданоста, подчинувањето се всушност едно те исто. Верата е потполна доверба во Исуса. Спремно му доверуваш се и тоа е преданост. Значи па така, имаш вера, ако имаш вера, ке му се предадеш. Или ако си предаден, веќе имаш вера. Може би тоа се развива нели постепено, меѓутоа сепак значи дека имаш вера, макар и дека е ако е и како семе си си толку мала вера. Следниот чекор доаѓа природно, да тврдиш дека си му предаден, а да не се покажува потполна послушност, тоа значи, тоа е, тоа се, тоа е противречност, всушност. Тоа значи, ка не си му предаден. Предавањето значи потполно подчинување на волјата на оној на кого му се предаваш. се вели овде Петровата вера била испробана во неговата, со неговата послушност. Че значи, верата секоја се докажува со послушност. Всушност тоа е единствениот начин на кој што се проверува верата. Како? Зашто Господ ќе гледа и ќе ни суди по нашите дела. Па затоа што тие се показател за верата. Еве тука доаѓаме баш кај Јаков, кој што го проучуваме и наскоро, многу наскоро баш и овие стикови ќе ги разгледаме, но да ги спомнеме. Што вели Јаков? Каква е ползата, браке мои, ако некој рече во втората глава, значи Јаков, 14 стих, ако некој рече дека има вера, а нема дела, а, а потоа го поставува прашањето, може ли верата таква без дела да го спаси? Одговорот е не. Истиот апостол подосна ќе каже, Покажи ми ја својата вера без дела, а јас ќе ти ја покажам верата од моите дела, во 18 стих од втората глава Јаков. И патем речено овде, Јаков не зборува за дела кои што би можеле да не спасат. ни едно дело не може да не спаси, туку тоа се дела кои што произлегуваат како резултат на нашата вера. Значи, дела на послушност кои, се, кои што произлегуваат како резултат на верата и преданост. Значи, сите овие работи се на некој начин едно те исто. Бог очекува од нас да имаме доволно доверба во Него, да го послушаме без го прашање или расправање. А тоа не значи дека Господ не ги ускратува доказите. Не, никако. Туку некогаш, мислам, тој секојаш ги дава во изобилство, но некогаш не баш во онаа област во која што ние очекуваме. Да ни биде се објаснато и раздробено за да послушаме. Постојат случаи кога доказите можат да уследат дури откако сме послушани. И за тоа имаме примери. Од каде е уверувањето? Мојсе имал ли уверување дека на вистина цр црвеното море ќе се отвори пред него? Немало. Тоа е исто чудо и тоа е невозможно. Да застанат оние води, вака вертикално, и мислам, дори и тлото се исушило, значи било суво, потполно. Морското дно. Но, откако, значи, покажале Вера и Мојсе и останатите, откако зачекориле, внимавайте, тоа е многу битен момент. Кога се отворили водите? Кога зачекориле? Но, откако влегле во вода, И Петар морал да изчекури од коработ <laughs> и потоа водата го држела. Но морал да изчекури. Па, не можам да не се сетам на Перозор во овој случај. Сега, кога рече, па вие тргнете со вера, па и кров ке направите и се. <laughs> Секавате, не? <laughs> да. <clears throat> Амброзий, црковен отец од четвртиот век, бил во право кога кажал, е што кажам, интересна мисла, на мудрост. Бог не очекува од нас да веруваме во Него без причина, но токму постоењето на причината ја прави верата нужна. Да. Причини има, докази има, доволно. Оној кој што сака да ги види и да ги најде, ќе ги најде. А оној кој што сака да најде, да се сомнева, нели, да најде противречности, тој ќе најде. Господ избор. Исус ги повикува луѓето на видливи дела на послушност, а не само на верност во срцето. Која е таа вера, ако не се пренесува во животот во дела? Постојањето или непостојањето на таквите дела покажуваат колку некоја личност вистински верува во Христа, во неговите зборови. И сега се спомнува примерот со богатиот младич во Библијата, кој што, нели, ќе запрча што треба да направам за да добијам живот вече. Одговорот би следел да одиш по вода, не, тоа треба. Но, момчето не го разбрало веројатно сето тоа. Како можам да го постигнам тоа? Држи ги заповедите му, бели. Тоа е во Матеј 19 глава. Но јас веќе ги држам. Но дали ги држам? Тоа не било точно. Тој мислил дека ги држал, според она собствено фарисејско разбирање на законот, но се подпирал значи, на човечки идеи целосно во држањето на закон. Како што вели овде текстот, се ритало против, против бодило момчето. Се трудило да плива наспроти струјата на гревот и човечката природа спрема Бога. Всушност, струјата го носила се подалеко. не ги држал заповедите. Не можел. Никој не може сам да ги држи заповедите. И, и најнормално е, дури кога вас ви сведочеле, еве, кога сте имале контакт со некоја побожна личност, и еве сега сакат да ве прилешат кон Господ и ви, и ви велат дека Божи народ е оној, еве, барем мене така ми настапува, Божи народ е оној кој што ги држи сите заповеди. И сега Како бе тоа? Да ги држи сите, да, да не лажеш, да не... Па можно ли е тоа? Па природна реакција на секој човек. Е, а да бидеме искрени, ќе кажеме, па не е можно. Кој може да го држи законот? И така е. Тоа е точен одговор. Не е можно за човекот сам да го држи законот. Не. Е, тоа е невозможното. Тоа е одење по вода. А видовме минатиот пат дека верата е одење по вода. Ако резултат на таа вера, ние ќе бидеме послушни, верата во Божиот Син. Вели овде, ако веруваш, зарем нема да бидеш послушен? Аха, во неколку јазици на мексиканските индијанци не постои разлика меѓу зборовите да се верува и да се биде послушен. Че тие го користат истиот збор, истиот назив и за вера, и за послушност. Нема разлика. Луѓето кои што зборуваат на тие јазици се чудат на нашето разликување на тие два поима. Не може да разберат едноставно како може сега верата да ја одвоиш воопшто од послушност. Ако веруваш, зарем нема да бидеш и послушен, се прашуваат со недовер. Дали нивното прашање не чуди? Смееме ли да ги прогласиме за наивни? Сепак таквото свакење кое што индијанците со одобрување оприфаќаат, а нас како да не чуди, точно одговара на библиската представа за верата. Ева еден текст во дела 5.37. Во дела 5.37 се спомнува оној водач на побуната Јуда Галилејецот, чие што движење пропаднало просто. Тој бил убиен, а стикот вели, а сите кои го слушаа се распрснаа. И сега во некои други преводи, место слушаа, се вели сите кои го следеа или Сите кои што му веруваа, а следеа ги опфаќа и двете, и го слушаа, и му веруваа, го следеа. Тоа е тоа. И кога велиме следбеници Христови, тоа значи <laughs> мора да му веруваме и да му бидеме послушни, тоа е следбеник Христов. Или еве еден друг текст е спомнат овде во Евреите 13.17 апостол ги советува христијаните. Бидете им послушни на вашите водачи и покорувајте им се. И зборот послушни и покорувајте им се, всушност истиот израз. Истиот збор, што исто така ја покажува таа тесна поврзаност меѓу покорноста, меѓу послушноста и верата. Тоа е едно те исто. Значи, може да заклучиме дека ако ние не сме упослушни на Бога, тоа значи дека не веруваме. Сите можеме да исповедаме вера. И исповедаме. Но Бог вели вака, и јас правам поинаку. Тој што таа вера паѓа во вода. <clears throat> Или таа мртва вера, што вели јако. Понекоја сркјаваме христијани кои што постојано зборуваат дека сакаат победа над своите греови, дека сакаат мир, вера и други слични потреби во својот живот, но како тоа никогаш да не успеваат да го направат. И сега коментарот на Томас Дейвис овде е. Проблемот е можеби во тоа што тие бараат Господе нареди ми да дојдам по водата, а не одговараат на наредбата дојди. Точно е тоа. Значи. Сите лично можеме да сме го искусили и можеме да кажеме. Господе, дај ми победа над гревот. И тој ти вели, да, можеш да победиш. Еве, Исус, читавме стик, 4.15 евреите. Во себе ше кушам. Може да не разбере комплетно во цела, во било која ситуација животна, но не падна, не, не падна на, во греф. Можеш и ти. И ние, ама, па достасува вера, што друго. Тие, вели, го слушаат, но и понатаму остануваат во коработ преполни со несигурност, уплашени или полни со сомнеш. Што е ви вели дојди, а ти остануваш во коработ. Че во овој случај Петар бил позитивен, направил нешто позитивно, одговорил на тоа, без размислување, тргнал и одел. Ке видиме до кога одел, тоа е понатаму. И зошто почнал да пропаја. Повторно е, сомнежот, неверието. Значи, со вера, верата е одење по вода, а другото е Што? Гнурење, паѓање <laughs> под вода, како да го наречем. Гледаат во себе, барајќи сила за послушност. Кој знае колку пати тоа не се случило во нашиот личен живот. Господе, слаб сум тука, и сега, ајде, стегај заби, стегај песници, што сакаш прави? Еве, жените ми се проблем. Ке мижам, нема да гледам. Што сакаш прави? Во своја сила не. Има шанси. Вели гледаат во себе, барајќи сила за послушност, свакајќи дека тука ја нема. ја нема. Па, зар не сме го сватили ние тоа? Еден, не еден пат, стотици пат. Сушност, воопшто и не може да ја има во нас силата за послушност. Послушността на Христовиот повик никогаш не се наоѓа во нашата собствена сила. Ова ќе повторам. Послушността на Христовиот повик дојди, никогаш не се наоѓа во нашата собствена сила. И ту Петар во своја собствена сила не зачекурил по таа вода. Односно, тој зачекурил. Тој го направил оно што можел да го направи, а Исус го направил останатото, оно што не можел да биде држен на површината на водата, до тоа и ќе дојдеме. И видите го овој цитат во Христови параболи на страна 333, лесен, лесна страна за помнење, страна 333, Христови параболи, оригинал на 333 страна. Се што заповеда тој е можно да се изврши. Се што заповеда Господ е можно да се изврши. Ама Може да кажеме и вака. И се што заповеда Господ не е можно да се извршиме, зависи како гледаме. Не е можно во наша сила, а за Бога се е можно. Со Негова сила се е можно. Нашата вера, дори има еден друг цитат кој што вели Елен Вајд дека во самата заповед се наоѓа сила за да ја послушаме заповед. Еве како во овој случај. Дојди, била заповед, наредба, компета. Во самата заповед се наоѓа сила. Не е наша сила. Не можеме ние да чекориме во своја собствена сила по вода. Нашата вера се испитува преку послушноста. Оној кој што не е послушен, едноставно не верува, без оглед на тоа што зборува. Може да збори од утре до, од утро до, до мрак. Послушен е само оној кој што верува и само оној кој што е послушен верува. Бог бара вера што се покажува во послушноста, бидејќи бара таква послушност која што само верата може да ја произведе. И еве во овој дел претходно порано го кажа, вели во времето на излегувањето да Египет само послушноста која што произлегла од верата на Мојсија и на свештениците направила водата на Црвеното море да се раздвои кога тие стапнале во неа. Да не била таа вера, немало да се раздвои море. Господ не би го направил чудото. Да не била верата на Петар, Петар не би можел да зачекори и да оди по површината на водата, нешто што исто невозможно. Само послушноста која што произлегува од верата го спремила Илија храбро да истапри пред царот Ахав и да објави веста дека ќе нема дожд во Израел цели три години. Е, Зоран е тука меѓу нас и тешко е, наистина тешко да стигнеш до Груевски. Јас еднаш во шала му реков, во шега, потребен ни е Илија. Илија би стигнал до него преку сите Ништо нема да го <laughs> сопре. Ако стигнал до Ахав, може и до Груевски. Што е да не е поселен Груевски од Ахав. <laughs> Значи, послушноста, само послушноста која што произлега од верата го спремила Илија храбро да истапри пред Ахав и да му каже нема да врне три пол години. Да не било таа вера, нештата не би се случувале онака како што се случувале. Тоа е факт. Се би било поинако. Може би било слично како денот од како, еве, токму таа послушност и таа вера му возможила на Илија да се спротистави на толку многу лажни пророци на Кармел. Ама, следниот ден, веќе го гледаме киксот. Ја нема верата, па ја Илија бега од една жена. Не била било која жена, значи. Жената на цар. Кој што всушност ги влечела конците. Царот бил ништо. Само послушноста произлезена од верата го направила спремен да го собере целиот израелски народ на гората Кармен. Тоа веќе го кажа. само послушноста која произлегува од верата му возможила на Петар да оди по водат. Да немало таква вера, никојш не би се ни осмелил да зачекори по брановите. Туку тоа би го сватил како неразумна постапка. Дали некојаш ние Господа не го сваќаме така? Сега ни заповеда нешто и вели, чекайте, Господи, па ти си не разуме како можам јас овоа. Ти не можеш, ама јас можам. Да не послушал Петр, всушност би покажал и дека не верува во Исус. Спрема тоа, само послушността со вера може да ни овозможи победа. Послушноста со вера. Потполна победа над собствените гревови. И видите, една парафраза имаме овде во контекстот на ова што го зборуваме со одењето по вода на Римјаните 8 глава од 2 до 4. Знаеме тие стихови, но ова е парафраза и гласи вака. Затоа што законот на вишата духовна динамика во Христа Исуса ме ослободи од нижиот закон на хидродинамика, кој што ме возможуваше да одам по вода, Бог го направи она што законот, ослабено телото, не можеше да го направи. Неговиот син одеше по вода во човешко тело, че значи Исус одеше по вода во човешко тело, за да можеме и ние да го исполниме законот, кој од нас бара да одиме по вода. Тоа ќе го оствариме не по законот на физичката хидродинамика, туку по вишиот закон на верата, која не возможува да го правиме и невозможното. Ова се силни збори вишиот закон на верата која ни овозможува да го правиме и невозможно тоа, случајот да одиме по вода или да се исправиме пред Ахав или било што друго. Ние сме спремни Божите заповеди да ги земаме прилично лесно. На тој начин го ограничуваме светецот Израелев и свесно или не на својот личен начин ги толкуваме неговите бари. Така кога вели тој оди и веќе не греши, Ние сметаме дека тој вели, оди и што е можно, можно помалку. Не, тој вели, оди и не греши повеќе. И викаме, па тоа е невозможно. Е или не е? За човека е. За Бога не е. Но опрашањето, дали имаме вера, дали сме му предадени, дали сме му послушни, а тоа е едно те исто. Бијќи завземаме таков став, нашата вера е преслаба за да ни овозможи да излеземе од коработ и да зачекориме по водата. Или пак го напуштаме коработ со уверување дека треба да го сториме тоа, но истиот час се бориме со, во водата на својот греф. Зошто верата не ни е доволна јака за да можеме да го надвладееме гревот. И кога сето ова ќе се случи, мислиме, си мислиме, тоа само покажува дека не е можно да се оди по вода. Така се предоставува. Односно, Тогаш доаѓаме до констатација не можеме да го победиме гревот, ние ќе си грешиме се до крајот. Она погумна наука. Излегов и зачекорив, но потполно сам. Епа, Господ на тоа ќе каже, па нека ти биде според верата. Кој ти вели, кој ти кажува дека можеш сам, без мене. Не е можно. Се што досега кажавме, се вели на крајот, содржи само две мисли. Мораме да му бидеме послушни на Бога, но не можеме да му бидеме послушни во своја сила. Сето ова го истакнува фактот дека целата одговорност за послушноста почива врз нас. А целата сила за послушноста доаѓа од Господ. Одговорноста е наша, а силата е од Господ. Кога Петр одел по водата, Христос направил се што Петр не можел да направи но не сакал да направи ништо што Петар можел да направи. Што можел Петар? Можел да зачекури, да излезе од коработ. Тоа го можел Петар. Господ тоа не го прави за вас. Господ не, не носи одлука за вас. Вие треба да ја донесете одлука. И да направите чекури. А потоа, оно што е невозможно, невозможно, јас не можам да одам по вода и да ме држи водата, е тоа е можно за Господ. Тоа тој го прави за нас. Чекор по чекор, тргнал по водата. Бидејќи имал вера, Исус се погрежил за останатото. Ако имаме вера, ако се фатиме за Божето ветување, дека можеш, можеш било која мана да искорениш, можеш било кој грев да го победиш, да се фатиме за неговото ветување, да му се покориме целосно, да му се предадеме целосно, тогаш ќе биде свободен гревот, ќе можеме да одиме со таа вера по површината на водата, затоа што верата е одени по вода. И на крајот е спомнат Псалм 37.5, Предемо ги на Господа сите своји патишта, надевај се на Него и Тој ќе води се. Нека му е слава на Господа. Амин.